Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից նման քայլերը Հայաստանի համար աշխարհակաղակականության մեջ մանևրելու հնարավորություն թե նաև ռիսկեր են պարունակում, չէ որ դրան զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Շուշիում գլխավոր հպատոսություն բացելու հայտարարություն է արել, իսկ ադրբեջանական մամուլում շրջանառվում է Արաքսիա ափին Խուդաֆերինի կամրջի մոտակայքում Իսրայելի հպատոսություն բացելու ծրագրի մասին տեղեկատվություն։ Չի վերածվի Հայաստանը տարածաշրջանի խոշոր խաղացողների շահերի, գուցե նաև ռազմական պատմական բախման հարթակի։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով ռիսկեր իհարկե կան, բայց հնարավորություններն էլ քիչ չեն պետք է փորձենք հասկանալ դա դա ինչ հնարավորություն է եւ ինչ ռիսկեր է այդ մեջ պարունակում։ Եթե գլոբալ նայենք, ընդհանրապես հարավային Կովկասը երեք մեծ երկրներով է շրջափակված՝ Իրանով, Ռուսաստանով եւ Թուրքիայով։ Եվ այս ռեգիոնում կարա լինի խաղաղություն, երբ որ այդ բոլոր երեք երկրների շահերը հաշվի են առված եւ այդ երկրները եկել են համաձայնության։ Երբ որ դիսբալանս մնաց է լինում, այսինքն երկրներից մեկի կամ երկուսի շահերը հաշվի չի առնվում, առաջանում են ձեր ասած ռիսկերը։ Եվ եթե այդ շահերը չափազանց լուրջ են, գլոբալ ծրագրերի հետ են կապված, ապա կարող են եւ բերել զինված բախումների։ Արևելագետ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը Հայաստանի համար առավելապես հնարավորությունների ծիրում է դիտարկում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հպատոսության բացումը կապանում եւ առհասարակ Իրանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ հնարավորությունները իմ կարծիքով ակնհայտ են։ Իրանը բացելով կապանում պատասխանությունը ըստ էության ցույց է տալիս, որ ինքը հետաքրքրված է։ Սյունիքը մնա Հայաստանի կազմում, որ ոչ մի ոտնձգություն Սյունիքի նկատմամբ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից չլինի։ Աստորեն դա արտահայտում է Իրանի ռազմավարական ամենակարևոր նպատակը մեր տարածաշրջանում։ Եվ երկրորդը իհարկե եթե սրան ավելացնենք այն խոշոր ռազմական ուժի տեղաշարժը, որ մենք նկատեցինք Իրանում, չէ՞ հիմա նախադեպ խոշոր ռազմական ուժ բերվեց սահմանի մոտ Ադրբեջանի հետ։ Դա երկրորդ ազդակն է։ Ուղին, որ թուրքական աշխարհը ուզում է անցկացնել Սյունիքով, Ստեփան Դանիելյանի գնահատմամբ ուղիղ սպառնալիք է Իրանի համար, քանի որ կա ադրբեջանցիների քրդերի խնդիր այնտեղ եւ Իրանը չի կարող թույլ տալ թուրքական ազդեցության մեծացում։ Հենց այդ պատճառով էլ նա հստակ մեսիջներ է հղում մնացած խոշոր խաղացողներին, ասելով, որ պատրաստ են ամեն ինչի եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան արդեն զարգացնում են այդ անկախության գաղափարը եւ ավելին Թուրքիայում ձևավորվել է Իրանի Ադրբեջանի ատրպատականի վտարանդի կառավարություն։ Թուրքիայի իշխանությունը նպաստում է այդ գաղափարին եւ այդ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իրարից մասնատող հատվածը դա Սունիկն է, այսինքն Իրանի ամբողջականության եւ գուցե գոյության խնդիրն է դրված։ Եվ պատահական չէր, որ Իրանի արտգործնախարարը Երևանում հայտարարեց, որ որ Հայաստանի անվտանգությունը եւ Իրանի անվտանգությունն էր, հա, ոչ թե դիվանագիտական խոսքեր, այլ խոսքը ուղիղ իմաստով իրենք նկատի ունեին։ Պատահական չէր, որ Ղափանում Իրանի նորանշանակ հյուպատոսը արդեն նման հայտարարություններ արել իսկ առաջին իսկ ելույթում։ Իր շահերից ելնելով Իրանն այսօր հանդես է գալիս Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի դերում, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Ռուսաստանի համար եւս հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը պահպանելը կարևորագույն խնդիր է։ Ռուսաստանը գիտի, եթե խաղաղապահներն Արցախից հանվեն, իրենք ստիպված են լինելու դուրս գալ Հայաստանից, ասել է թե կկորցնեն ազդեցությունը հարավային Կովկասում, ապա կկորցնեն հյուսիսային Կովկասը, Միջին Ասիան եւ տարածքներ Ռուսաստանից։ Ստացվում է արկա է նաև Ռուսաստանի ամբողջականության վտանգը, ասում է քաղաքագետը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հիմա մեկ միասնական քաղաքական վեկտոր ունեն։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ ադրբեջանական բանակը լիովին անցել է թուրքական մոդելի եւ դա երկու երկրների ինտեգրման միայն մի բաղադրիչն է, բարձաբանում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Իհարկե, ասելով ինտեգրում մենք պետք է պատկերացնենք, որ երկու հավասար պետություններ են իրար հետ ինտեգրվում։ Ոչ, ըստ էության Թուրքիան ինչ հզորությամբ կլանում է Ադրբեջանը։ Եվ պատահական չի, որ մենք տեսնում ենք, որ այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը Արցախի հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ նախապատրաստված է Թուրքիայում։ Եվ Թուրքիան օգտագործում է Ադրբեջանին իր նպատակի համար։ Իսկ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակը հարավային Կովկասը վերցնել իր ներիվս կողության տակ։ Շուշիում հպատոսության բացման նախ նախաձեռնությամբ Ստեփան Դանիելյանի բնութագրմամբ Թուրքիան իր համառությունն է ցույց տալիս եւ մենք տարածաշրջանային խաղացողների շահերի բալանսի խախտման ենք ականատես լինում եթե այն խորանա դա կլինի պատերազմ եւ պատերազմ կլինի ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այլ դա հաշվի առնելով Ռուսաստանի այս վիճակը կլինի պատերազմ Իրանի, Ադրբեջանի, բնականաբար Թուրքիայի միջև։ Եվ ինչպես Ուկրաինայում արևմուտքը կաջակցի Դրա դեպքում Թուրքիան, Ռուսաստանը կաջակցի Իրանին, հաշվի առնելով Ուկրաինային վիճակը Ռուսաստանը չուզում ուղղակիորեն այդ աջակցությունը ցուցաբերի, որտեղ Թուրքիայից կախվածության մեջ է մտել, բայց երբ որ վիճակը կան դրան, որ արդեն պետք է ինչ որ քայլ անել կամ քայլ չանել, որը կլինի ճակատագրական, ես կարծում եմ Ռուսաստանը այդ քայլը կանի։ Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով իրավիճակը վտանգավոր է։ Բնական է, որ Հայաստանը կարող է վերածվել խոշոր ռազմական բախման պլացդարմի, բայց Հայաստանի համար նաև հնարավորություններ են առաջանում։ Հնարավորություն համախմբվելու դաշնակից երկրների հետ։ Քաղաքագետը կարևոր է համարում Իրանի նորանշանակ հյուպատոսի հայտարարությունը, թե Հայաստանը հարձակվողական զենքի կարիք չի ունենա։ Չգիտենք, դրանք միայն խոսքեր են, թե ոչ, բայց դիվանագիտական լեզվով նման հայտարարությունն արդեն իսկ զգուշացում է, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Պայմանավորված Ուկրաինայի իրադարձություններով Ռուսաստանը կարծես թե թուլացրել է դիվանագիտությունը հարավային Կովկասում։ Թվում է որոշակի վակում կա, որը փորձում է լրացնել Իրանը, ասում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Դա հետաքրքիր է, ասում է քաղաքագետը։ Իրանի քայլերը ցույց են տալիս, որ նա շահագրգռված է Հայաստանի հետ կապերի ամրացմամբ եւ այս պահին հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականության ճնշողի դերում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։